บุ๊กทูหกสิบสามการตั้งคำถามสอง postavljati pitanja dva ดิฉันมีงานอดิเรก ja imam h o b b y ดิฉันเล่นเทนนิส Ja igram tennis สนามเทนนิสอยู่ที่ไหนคะ Gdje je tenisko igralište คุณมีงานอดิเรกไหม Imaš li ti hobi ดิฉันเล่นฟุตบอล Ja igram futbal. สนามฟุตบอลอยู่ที่ไหนคะ Где е футболско игралиште? ดิฉันเจ็บแขน Боли ме рука. ดิฉันเจ็บเท้าและมือด้วย Нога и рука ме т а к о ж е р боле. มีคุณหมออยู่ไหมคะ где има доктор ดิฉันมีรถ я имам а a т о ดิฉันมีจักรยานยนต์ด้วย я имам и мотор ดิฉันจะจอดรถได้ที่ไหนคะ Gdzie je parking? ดิฉันมีเสื้อสเวตเตอร์ Ja imam pullover ดิฉันมีเสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงยีนด้วย Ja imam također jaknu i farmerice เครื่องซักผ้าอยู่ที่ไหนคะ Gdje je veš mašina ดิฉันมีจาน ยาอิมัมตานิรดิฉันมีมีด ซ่อม และช้อนยาอิมัมนอจวิลุสกูอิคาชิโกเกลือและพริกไทยอยู่ไหนคะก г ส е с ซอ о и бибер?